39 to'qqizinchi kun tug'di alining o'dg'irmishqa xat yozib avatganligi aytiludi ali duvat qog'oz so'radi xat yozdi xat bilan o'z ishining hozirligini ko'rdi yaratgan tarbiya qilgan kechirgan egam deb xudo nomi bilan so'z boshladi dedi "Men xudoning nomini yozdim bu nom har turli kasalga davodir xudoga minglarcha ko'p hamdu sano aytamanki, uning uchun fanoliq yo'qdir u borliq jonliqlarni xolig'inicha yaratdi u hayotlik uchun rizq beradi va tirik tutadi u hammaga qodir haqiqatni va qonunni yaratquchidir yaratgan egamning hamma xalqi kuchi yetidi u ko'k osmonni yaratdi kun va oyni yoritdi qorong'u tun yorug' kun va sanoqliq yil oylarni yaratdi bu palakni yaratdi tinmay cho'gilaydi xudoning hukmi taqdiri bilan oylinadi yaratishdan avval taqdir qazoni belgiladi qazoga rozi bo'l bo'yin ag uningga agash nimini xolisi qildi nimini xolisi qiladi nima desa bo'ldi nima desa bo'ladi Әмді Әлігдің саңы салам, көңілімдекіні әйтіп, esellik hakkında xat yazdım ey zerek. Tenin aman esen mu teşlik mu? Zaman yükünü qandaq götürüvatsan. Senin yaxşı qılıq adətlərini anladım. Bu zamanda senin təng tuşun yoxluğunu bildim. Xuda sana yaxşılıq ata qıpdı. Bilim, pəzilət, idrak və əqil ölüş qıpdı.'' ashundoq xulq mijazingni man angladim ey go'zal yuzlikim seni orzu qildim qarindishing o'gdilmishni avatdim so'zimni va tushunib bilganlarini yetkazudi san yaqin tuqqan qarindoshlaringni tarik qilibsan shahar kand xalqdan yuz o'ribsan ibodat qilish uchun o'zing yolg'iz toqqa chiqib ketibsan toat ibodating bak uzunga so'zilibdi Қайрындашла саңынемі қылған еді. Нем үчін юз өрідің маңа ечіп agar Әгер zulm zahmat зәхмәт bo'lsa bu yerga kel bu qayg'u alamlaringni manga aytqin man sanga kuch bilan adolat beray bu yerda shodxo'ram kulib yasha qayrindoshdan qayrindoshga manfaat yuqidi manfaat bilan inson lazzat oladi qavm qayrindoshlar bilan berish kelish qilish kerak do'st adoshlar bilan orilishish kerak qayerda inoqlik yiqinliq bo'lsa shu ishda işte manfaat bo'ladi buningga ko'ngil qo'y she'r tuzgichi nima deydi angla ikki kishi yarashsa omon foyda ko'radi qo'ng'ir yer yeshil suv bilan yarashqanliqdan orasidan ming xil gul chechaklar kulib ichildi qarindosh yoki do'stlar yorishib inoq yursa bilginki ulardan yana qavm qarindoshlar paydo bo'ladi agar ibodat qilish uch u yerga borgan bo'lsang ibodatni shaharda qil bu dinning yo'li shahar kentda muqaddas ibodat yo'li ko'p tur. nazar solsang bunchalik fursat u yerda yo'q ibodat uchun avval ko'p bilim o'rgan bilimsiz turib qilgan ibodatdan foyda bo'lmaydi ikki turli kishi kishi otiladi biri o'rgatguchi biri o'rganguchi bu ikkisidan boshqasi hayvon qatoridir xohlasang uningga tur xohlasang buningga aligning o'dg'urmishqi nasihati san endi qaysisiga turasan manga echib aytdi ikkining biri bo'l uchinchisidan qoch o'rginib tamoman bilimlik bo'lgan bo'lsang amgak singdirib endi uni ishlatdi agar bilmagan bo'lsang bilim o'rgan ondin ibodatga qo'l uzat bilim beguchi bilim bilan toat ibodat qilg'uchi nima deydi angla xudoga qilinadigan ibodatga bilim bilan yaqinlashqin bilim davzax ishikini pechatlaydigan tamg'i bo'ladi bilim bilan qilingan ibodatning savobi ko'p bo'ladi bilimsiz ibodat qilsa savobga erishaolmaydi bilimsizning qilgan ibodatiga qaraganda bilimlikning uxlig'inining savobi yuqoridir shahar kantlarda qiladigan ibodat ko'pdir u yerda qilg'ining bu yerdakining yerimig'imi yetmaydi sening u yerdagi ibodatingning biri namozdir yana biri ro'za tutasan ay o'g'il u yerda buningdan boshqa nima ibodat bor tiling bilan so'zlab manga ko'z ba san endi zohid deb atalding Bu ataq sana bir ibadet balası boldi. Bununla sen aldanğan bolsan, bu taatların beka boldi, başqa sözünü qoy. İbadet qılquluq, onu xalqdan yoşurquluq. Taat köp bolsumu, onu az dep bilgilik. Kişilerin yaxşısı taat ibadet qılsa, onu xalqdan yoşurudu, işikni etip qılıdı. Əmdi bu sözünün mənisi nimi ikənlikini anla. bu so'zga amal qil ey yaxshi kishi mard ar kishilar orasida o'zini yoshiradi yuz yil ibodat qilsimi uni oz deb biladi ibodatni yoshirin qil kishi ko'masin bu so'z sirim edi echib so'zladim bu yoqqa kel shahar kanti ibodat qil har xil yaxshiliqqa ishk echilsin xalqqa foydaliq bo'l hojatiga yara qarindoshlarga bag'rini ochqin yiqinlik qil ko'plagan yetim yoki tullarga yo ko'zsiz polach oqsoq cho'loqlarga nazar sol farz namozni jamoat bilan birga o'ta kambag'allarning haji jumi namozini o'qi halol dunyo topqin kambag'allarga ulashtir kishilarning qo'lini tutqin hozir javob yo'lanchik bo'l Bu sanalgan xizmətlərinin həmmisi taətdir. Bu taət bilən həmmə rahatlik boludu. Bulanın həmmisini taşlab, özün yalğız namaz oqub, rozu tutdun ey xuşbil. Namaz roza həmmisi özünün paydasıdır. Öz paydasını tilgüçi mihrisiz boludu. Kişilərin sərxili, kişigin mehriban. Kişilərin tallangını şındaq digən idi. kishilarning yaxshisi o'z foydasidan kechib mushaqqat chekib boshqalarning foydasini ko'zlaydi kishi ko'yimchan bo'lishi mehri bilan yomonlarga echinib ularga yaxshi yo'l ko'rsatishi kerak tirik inson o'g'li foyda yetkazadigan bo'lishi kerak foyda yetkazmaydigan kishi tug'ilibli o'lgini yaxshi kishining yaxshisi kishiga foyda yetkazadi bundoq yaxshi kishi xalqning ne'matidir qaysi banda ibodat qilib ishongan bo'lsa tangrini rozi qilish yo'liga erishammidi san xudoning roziligini tilasang musulmonlarning roziligini tila so'zni uzartma xudo sening ibodatingga muhtoj emas o'z qulluqingni ado qil nomingning yaxshi bo'lishini tila kimning nomi qul bo'lsa uning qilmishi ibodatdir ibodat qilmaydigan qulning nomi taqlid tilli iborat ibodat qil ibodatni to'xtatma mana bu qulluqdir toat ibodatga ko'ngil qo'y va bu yo'lni mahkam tut bilimi kang dona naiti yaxshi aytgan buningga amal qil ey qo'li o'chiq toat ibodat qildim deb ko'p mag'rurlanma xudoga ibodat qil ibodatlik kishi azizdir xudoga ibodat qil bu sening qulluq qilg'iningdir. lekin ibodat qildim deb g'o'shingni yo'qotma ey o'dg'urmish endi seni chaqirtsam meni o'z foydasini ko'zlayotidi deb o'ylab qolma agar kelsang foyda manfaati sanga bo'ladi agar kammasang manga hech qandaq ziyni yo'q seni xalqqa yaxshilik qilish uchun chaqiryapman bu yaxshilik xalqning foydasi uchundir buni rad qilma man aytgan bu so'zlarga diqqat qil to'g'ri bo'lsa u yerdan qo'pib bu yerga kel mening bilan turg'in manga yordam qil kambag'allarni mol dunyo bilan yo'lab yaxshilik qil bu sen uchun savobliq men uchun yaxshi nomdir qodir xudo ikkili dunyoliqni bagisidir meni yaxshilikqa yetakla o'zingmi yaxshi bo'l kishi yaxshi ardin yaxshi yo'l topidi mening yaxshilik qilishim uchun sabab bo'l xudo senga yaxshilik ato qiladi ey polvon tojik donishmini nima deydi angla tojik olimlarining shuhrati yeyilgandir begi xalqqa ishonchlik yaxshi bo'lsa uning foydasidan barcha xalq baxt topadi o'zingning yaxshiligini izdama begingning yaxshiligini izda begi yaxshi bo'lsa bu xalq uchun foydaliq avom yaxshi bo'lsa bir o'zigila bo'ladi begi yaxshi bo'lsa xalq yaxshi kun ko'radi kishi deyishidu kishi degan kim kishi o'z ishi bilan boshqalarga manfaat berganlardir barcha inson o'g'li yaxshilikni so’yydi. qaysi narsa yaxshi bo'lsa shu maqtilidi yaxshilik xalqqa foyda yetkazish bu foyda bilan xalqni halovatlik qilish demakdir yaxshi kishi xalqqa mehribon bo'ladi mehribon bo'l yaxshi odam bo'g'ining shu xetim orqaliq mana bu so'zlarni so'zladim so'zimni tugatdim va qalamni quritdim buningdan boshqa yana qandoq so'zim bo'lsa qarindishing o'z tili bilan yetkazadi ey oy yuzlikim xatni turib bog'ladi va ustiga tomg'i besib sunib badi o'gdilmish darhol qo'liga oldi alik aytdi bog'in yana qandoq kerakli so'z bo'ladikan uninga yetkuz ay dono tirishqin uni mening oldimga keltir uningsiz oldimga quruq kamma ay botir bilimli kishi nima deydi angla zerak elchini evat so'zingnimi uninga topshir Әмді саңа яны немі сөз тапшырай. Әмі сөз өзіңді әй көңілі түз. Немі дейіш керек болса, өз ағзың білән сөзлі. chorasi nima bo'lsa san shuni qilg'in xo'p deb o'gdilmish turib chiqdi u shundoq yaxshi xulq bilan tarbiyalangan edi etini mindi va qo'zg'ilib uyiga qarab yo'l oldi kelib etidan tushdi uyiga kirdi balveg'ini yashdi quyosh qayrilib yaga beshini agdi yo'ruq dunyoning mangzi girimsan bo'lib qizardi osmon kokilini tuvan silib yo'ruq yuzini yopdi Çıraylık zulpe yokuru tövenge yeyildi. Turup taharet aldı, huptan namazını okudu. Töşek saldı, yattı ve bir az uxladı. Çöçüp uyğandı ve beşini kötürdü. Tuman asman yüzünü qara rengi tüsüge kirgizdi. Ornudun turib taharet aldı ve bomdod namazını o'qidi. Du'a tesbih kılıp bir az kutdi. oq yipakdek dugilak quyosh yalkisini ko'tardi jahon kulimsiragan ochiq yuzdek yo'ridi